godiya ta tabbata ga Allah mawadaci mai karamci ma'abocin kyautatawa ga mammiya da falala mai girma yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaici muna gode masa bisa ni'imominsa da alkhairansa masu bibitar juna ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ina shaidawa annabi Muhammadu bawansa ne manzonsa ne Allah ya yi ƙarin yabo gare shi da iyalansa da sahabbansa ya yi daɗin aminci aminci mai yawa bayan haka ya kowo muminai ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa za ku rabauta rabauta mai girma kuma za ku dace a duniyarku da lahirarku kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce kuma ƙarshen al'amari yana ga masu tsoron Allah kuma Allah maɗaukaki ya ce lallai Allah yana tare da masu tsoron Allah da kuma waɗanda suke masu kyautatawa ne kuma Allah maɗaukaki ya ce lallai yadda lamarin yake duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya yi haƙuri to lalle Allah baya to zartar da ladan masu kyautatawa kuma na daga cikin abin da Allah ya muku umarni da shi kyautatawa kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce lallai Allah yana umarni da adalci da kyautatawa da ba wa ma'abota kusanci sai bawa ya kyautata bautar Allah kamar yadda ya zo a hadisi annabi yabo da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce kyautatawa shine ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa idan baka kasance kana ganinsa ba to lallai shi yana ganinka kuma mafi girman haka shine kyautata tauhidi da kaɗaita shi da bauta kamar yadda ya faɗi kamar yadda ya faɗi tsarki ya tabbata gare shi kuma wanda ya miƙa ƙauyensa ga Allah alhali yana mai kyautatawa to hakika ya yi riƙo da igiya mai ƙarfi kuma ga Allah ne ƙarshen al'amura suke kuma Allah maɗaukaki ya ce na'am wanda ya miƙa wuyansa ga Allah alhali yana mai kyautatawa hakika yana da ladansa a wajen ubangijinsa babu tsoro gare su kuma ba za su yi bakin ciki ba ba a bauta wa wani face Allah ba a sallah ga wani sai ga Allah ba a roƙon wani ɗaya wanda ba shi ba kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce kuma ubangijinka ya hukunta kada a bauta wa wani face shi kuma Allah maɗaukaki ya ce kuma lallai gaɓoɓin bauta ga Allah suke kada ku roƙi wani ɗaya tare da Allah kuma Allah maɗaukaki ya ce ka yi sallah ga Ubangijinka kuma ka yi yanka wannan shi ne abin da shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah take nunawa da kuma abin gwamawarta shaidawa annabi Muhammadu manzon Allah ne za a yi biyayya ga umarninsa kuma za a gaskata labarinsa ba za a bauta wa Allah ba sai da abin da ya zo da shi saboda Allah ya cika addini ba za a buƙaci ƙara wani abu na bid'a cikinsa ba Allah maɗaukaki ya ce cikin ayar da ta sauka ranar arafa a yau ne na kammala muku addininku na cika muku ni'imata kuma na yardar muku da musulunci addini kuma yana daga kyautatawa wajen bautar Allah kiyaye salloli biyar kan lokutansu a kowace rana kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce ku kiyaye salloli da kuma sallah mafificiya kuma ku tsaya ga Allah kuna masu natsuwa da ba da zakka kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce kuma rahamata ta yalwaci kowane abu da sannu zan rubuta ta ga waɗanda suke jin tsoron Allah kuma waɗanda suke ba da zakka da kuma waɗanda suke yin imani da ayoyinmu daga cikin haka akwai azumin watan Ramadan kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce kuma duk wanda ya riski wannan wata daga cikin kuto ya azumce shi da kuma ziyartar ɗakin Allah mai alfarma kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce kuma na kuma Allah na da farali kan mutane na ziyartar ɗakin Allah ga wanda ya sami ikon hanya zuwa gare shi, kuma na daga kyautatawa yin imani da Allah matsayin Ubangiji abin bauta da imani da mala'ikunsa da littattafansa da dukkan manzanninsa da kuma ranar ƙarshe da imani da ƙaddara alkhairinta da sharrinta, lallai ƙaddarar Allah mai zartuwa ce. kuma hukuncinsa ba makawa mai aukuwa ne kuma ta yaya mutum ba zai kyautata bautar Allah ba alhali shi Allah tsarki ya tabbata gare shi ya kyautata wa bayi ya yi musu falala da dangogin ni'ima ta yadda ya samar da su daga rashi kuma ya yalwata musu alkhairai kuma ya yi ta bibitar musu da abubuwan farin ciki Allah maɗaukaki ya ce shin ba ku gani ba ne cewa Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa kuma ya yalwata muku ni'imominsa na fili da na ɓoye kuma Allah maɗaukaki ya ce haƙiƙa mun halicci mutum cikin mafi kyawun tsayuwa kuma Allah maɗaukaki ya ce kuma albarkatun Allah sun yawaita mafi kyautatawar masu halittawa kuma Allah maɗaukaki ya ce shi ne wanda ya kyautata dukkan wani abu da ya halitta kuma ya fari halittar mutum daga taɓo sannan ya sanya tsatsonsa daga ruwan da ya kwarara ƙaskantacce sannan kuma ya daidaita shi ya busa masa ransa kuma ya sanya muku ji da gani da zukata kaɗan ne kuke yin godiya kuma na daga cikin kyautatawarsa ga bayi da ya zama ya saukar musu da littattafai ya turo manzanni don shiryar mutane kamar yadda ya saukar da littafinsa mai girma alkur'ani mai daraja ga annabi muhammad yabo da amincin allah su tabbata gare shi allah maɗaukaki ya ce hakika allah ya yi baiwa ga muminai yayin da ya aika musu da manzo cikinsu yana karanta musu ayoyinsa kuma yana tsarkake su sannan kuma yana koya musu littafi da hikima duk da cewa sun kasance gabanin haka hakika cikin bata mabayyani Allah madaukaki yace Allah ya saukar da mafi kyawun zance littafi ne da ke gaskata sashi wanda ma'anoninsa ke maimaituwa tsikar jikin waɗanda suke tsoron ubangijinsu tana tashi saboda shi sannan sai fatuttukansu da zukatansu su yi taushi zuwa ga ambaton Allah ka shiriyar Allah ne da yake shiryar da wanda ya ga dama da shi kuma Allah maɗaukaki ya ce kuma wa ya fi Allah kyawun hukunci a wurin mutanen da suke yin yaƙini daga cikin abin da aka umarci ɗan adam da shi ya kyautata wa halittun Allah da nau'ikan kyautatawa Allah maɗaukaki ya ce kuma ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata gare ka kada ka nufi barna a ban ƙasa lallai Allah baya son maɓarnata. sai mutum ya kyautata ga duk wanda suke da wata dangantaka da shi Allah maɗaukaki ya ce kuma ku kyautata ga iyaye da kuma ma'abota kusanci da marayu da miskinai da makoci ma'abocin kusanci da kuma makoci na nesa da kuma aboki na gefe da matafiyi da kuma abin da damar ku ta mallaka lallai Allah baya son wanda ya kasance mai takama mai yawan fariya kuma na daga kuma na daga kyautatawa kyautatawa tarbiyyar 'ya'ya da kai komo wajen ƙulla alaƙa da kuma keniya tsakanin jama'a sai miji ya kyautata ga matarsa da wacce ya saka hakanan ita ma mata ta kyautata ga mijinta Allah maɗaukaki ya ce suna da daɗaɗawa gwargwadon hali wannan hakki ne kan masu kyautatawa Allah maɗaukaki ya ce a riƙe da alheri ko a sallama bisa kyautatawa Allah maɗaukaki ya ce kuma idan kuka kyautata kuka ji tsoron Allah to lallai Allah ya kasance ƙwararren masani ne ga abin da kuke aikatawa kuma shari'a ta yi umarni da kyautatawa wajen mu'amala da raunana da marayu Allah maɗaukaki ya ce kada ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanyar da take mafi kyawu kuma shari'a ta umarci musulmi da kyautatawa ga wanda yake aiki tare da shi na ma'aikatan gwamnati da 'yan kwadago da tausasa musu da cika sharruɗa da aka yanke a wajen yarjejeniyar aiki Allah maɗaukaki ya ce kuma ku cika alkawari lallai alkawari abin tambaya ne Allah maɗaukaki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku cika ƙulleleniya kuma annabi yabo da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa su ‘yan uwanku ne Allah ya sanya su ƙarƙashinku, kada ku ɗora musu abin da zai fi ƙarfinsu, idan kuka ɗora musu, to ku taimake su, na daga kyautatawa ƙoƙari wajen amincin bayi, da zaman lafiyar garuruwa, da ba wa mutane damar sauke nauyin da ke kansu, da damar gabatar da ayyukansu tare da tsare jininsu da dukiyoyinsu da kiyaye tsare-tsaren ƙasa da biyayya ga jagorori ba cikin saɓon Allah ba abin da ke hukunta kiyaye haƙƙoƙi da barin abin da zai kai ga fitintunu da haramta cutar da wasu da hannuwa daga ɗaukar nauyin ta'addanci da hani ga barna a ban ƙasa kyautatawar musulmi tana kaiwa ga dabbobi da daskararrun abubuwa kamar yadda yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce lallai Allah ya rubuta kyautatawa cikin kowane abu idan kuka kashe ku kyautata kisan idan kun yi yanka ku kyautata yankan ɗayan ku ya kaifa abin yankansa ya hutar da abin da zai yanka banda haka kyautatawa tana kaiwa ga musulmai da wasu musulmai kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce kuma suna ciyar da abinci tare da sansa ga miskinai da marayu da ɗan fursuna Allah maɗaukaki ya ce kuma ba za ka gushe ba kana tsinkaya kan wani ha'inci daga gare su sai ‘yan kaɗan daga cikinsu ka yi abuwa gare su ka yi rangwame lallai Allah yana son masu kyautatawa. kai banda haka kyautatawa tana kaiwa ga wanda tsakaninka da shi akwai gaba Allah maɗaukaki ya ce ka tunkuɗe da wacce take mafi kyawu sai ya zamto wanda tsakaninka da shi akwai gaba kamar majibanci ne aboki hakika babu mai karbarta sai waɗanda suka yi haƙuri hakika babu mai karbarta sai ma'abota rabo mai girma kuma hakan ya ƙunshi mu'amala ta dukiya Allah maɗaukaki ya ce kuma ku cika ma'auni idan kuka aunar ku yi awo da sikeli miƙaƙe wancananka shine ya fi alkhairi da kyakkyawan ƙarshe Allah maɗaukaki ya ce wane ne wannan wanda zai ranta wa Allah rance mai kyau sai Allah ya rubanya masa rubanyawa mai yawa kamar yadda hakan ya ƙunshi kyautatawa zuwa ga dukkan halittu azantuka na lafazi masu kyawu Allah maɗaukaki ya ce kuma ku gaya wa mutane kyakkyawa Allah maɗaukaki ya ce kuma ka faɗa wa bayina su faɗi wacce take mafi kyawu lallai shaidan yana zuga tsakaninsu lallai shaidan ya kasance ga mutum abokin gaba ne mabayyani kuma ya ƙunshi kyautatawa ga dukkan kowa da aiki na adalci wanda kowane ɗaya ya cancance shi gwargwadon harkokinsa daga cikin haka akwai kyautatawa wajen kira zuwa ga Allah Allah maɗaukaki ya ce ka yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bisa hikima da wa'azi mai kyau kuma ka yi jayayya da su ta hanyar da tafi kyau Allah maɗaukaki ya ce kuma kada ku yi jayayya da ma'abota littafi sai ta hanyar da take mafi kyawu daga cikin haka kyautatawa wajen tarbar mutane da kuma gaisuwa Allah maɗaukaki ya ce kuma idan aka gaishe ku da wata gaisuwa to kuma da da mafi kyawunta ko kuma ku ta lallai Allah ya kasance mai lissafi ne kan kowane abu kuma na daga kyautatawa ga mutane haƙuri kan cutar wasu kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce kuma ka yi haƙuri lallai Allah baya tozartar da ladan masu kyautatawa kuma sha'anin mumini shine ya bi mafi kyawun zantuka da ayyuka Allah maɗaukaki ya ce ka yi albishir ga bayina waɗanda suke sauraron zance sai su bi mafi kyawunsa waɗannan su ne waɗanda Allah ya shiryar da su kuma waɗannan su ne ma'abota hankula ba komai ya sa haka ba face sai don shi mumini ya san cewa lallai kyautatawa shine filin da ake baje kolin gasa cikinsa kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce shine wanda ya halitta mutuwa da rayuwa domin ya jarraba ku ya nuna waye daga cikinku ya kyawun kyawun aiki sannan kuma Allah maɗaukaki ya ce kuma shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida kuma al'arshinsa ya kasance bisa ruwa domin ya jarraba ku wane ne daga cikin ku mafi kyawun aiki kuma idan aka ce lallai ku za a tayar da ku a bayan mutuwa lallai kafirai za su ce wannan ba komai ba ne face tsafi mabayyani kuma Allah maɗaukaki ya ce lallai ne mu mun sanya abin da ke kan ƙasa wata ƙawa ce gare ta domin mu jarraba su wanne ne daga cikinsu zai zama mafi kyawun aiki lalle mutum ta hanyar kyautatawarsa cikin bautar Allah da kuma kyautatawarsa ga bayin Allah zai kasance ya kyautata wa kansa kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce idan kun kyautata ne domin kanku kuma ta hanyar haka zai kasance ya samu dacewa da soyayyar Allah da ma'iyyarsa da kusantar rahamarsa Allah maɗaukaki ya ce kuma ku kyautata Lallai ne Allah yana son masu kyautatawa kuma Allah maɗaukaki ya ce kuma lallai Allah yana tare da masu kyautatawa kuma Allah maɗaukaki ya ce kuma ka yi bushara ga masu kyautatawa kuma Allah maɗaukaki ya ce lallai rahamar Allah makusanciya ce daga masu kyautatawa kuma Allah maɗaukaki ya ce lallai ne Allah baya tozartar da ladar masu kyautatawa kuma Allah maɗaukaki ya ce kuma yana saka kuma yana saka wa waɗanda suka kyautata ta sakamako mafi kyawu kuma Allah maɗaukaki ya ce waɗanda suka kyautata yi suna da abu mai kyawu da kuma ƙari duhu da ƙasƙanci ba za su lullube fuskar su ba waɗannan su ne ma'abota aljanna kuma su za su dawwama cikinta kuma Allah maɗaukaki ya ce babu wani laifi akan masu kyautatawa ba ma haka ba lalle Allah ya yi alkawari ga masu kyautatawa na samun alkhairin duniya da lahira Allah maɗaukaki ya ce ga waɗanda suka kyautata a cikin wannan duniya akwai wani abu mai kyau kuma hakika lahira ce mafi alheri kuma hakika madalla da gidan masu takawa kuma Allah maɗaukaki ya ce lallai masu takawa suna cikin lambunan itace da maremari suna masu ɗibar abin da Ubangijinsu ya ba su, lallai su sun kasance masu kyautatawa a gabanin haka, kuma Allah ya ce, suna da abin da suke so wajen Ubangijinsu wancan shi ne sakamakon masu kyautatawa kuma Allah maɗaukaki ya ce ya bayina waɗanda suka yi imani ku ji tsoron ubangijin bi ubangijinku da taƙawa waɗanda suka kyautata a cikin wannan duniya suna da sakamako mai kyau kuma ƙasar Allah mai faɗi ce masu haƙuri kawai ake cikawa ladansu ba tare da wani lissafi ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce shin kyautatawa na da wani sakamako face kyautatawa kuma Allah maɗaukaki ya ce wanda ya aikata aiki na ƙwarai daga namiji ko kuwa mace alhali yana mumini to haƙiƙa muna rayar da shi rayuwa mai daɗi kuma haƙiƙa muna saka musu ladarsu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa to madallanku da rubanyar lada ya ku masu kyautatawa kamar yadda manzon Allah ya da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idan ɗayanku ya kyautata musuluncinsa to duk kyakkyawan aiki da ya aikata za a rubuta mishi kwatankwacinsa sau goma har zuwa riɓi ɗari bakwai kuma Allah maɗaukaki ya ce wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda to yana da goma ɗin misalinsa lallai na daga cikin kyautatawar Ubangiji ga bayinsa buɗe musu ƙofofin tuba domin su kyautata bayan munanawa matuƙar suna lokacin jinkiri don a gafarta musu zunubansu kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce. Sai wanda ya yi zalunci sa'an nan ya musanya mai kyau a bayan cuta to lalle ni mai gafara ne mai jin kai kuma Allah madaukaki ya ce lalle ne ayyukan kwarai suna kore munanan ayyuka kuma Allah madaukaki ya ce kuma suna tunkuɗe mumbudan aiki da mai kyau waɗancan suna da aƙibar gida mai kyau lallai yana daga cikin abin da shari'a ta zo da shi fuskantar wanda ya kyautata da yin addu'a da yabo da kuma tabbatar da kyautatawarsa saboda haka ne manzon Allah ya zargi butulcewa kyautatawa ta hanyar kore ta da rashin tabbatar da ita lallai na daga cikin waɗanda suka kyautata ga dukkanin musulmai khadimul haramain sharifain sarki salman dan abdulaziz al saud da mai daraja mai jiran gadansa yarima muhammad dan salman saboda kulawarsu ga al'amuran mahajjata da kuma tsayuwarsu akan al'amuran masallatai biyu masu alfarma da ƙoƙarinsu wurin kiyaye aminci a cikinsu da samar da waɗanda za su kyautata wa mahajjata da masu umara tare da kwaɗayinsu na kubutar da lokacin aikin hajji ya zama wurin yaduwar corona kuma kada ya zama matattarar haduwar annoba sannan da kwaɗayinsu na a gudanar da ibadu bisa tsari na lafiya wanda yake tabbatar da abubuwan bukata na ba da kariya da ba da tazara a tsakanin juna domin tabbatar da manufofin shari'a cikin kare rayuka kuma saboda dacewa da maganar manzon Allah yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi idan kuka ji labarin annoba a wata ƙasa to kada ku shige ta idan kuma ta auku a ƙasar da kuke ciki to kada ku fice daga cikinta Allah ya saka musu da mafificinsa alkhairi Allah ya saka musu da mafi alkhairin sakamako kuma Allah ya musu albarka Allah ya sanya su su zama daga cikin sabbuba na alkhairi da shiriya da jin daɗi ga dukkanin mutane baki ɗaya ya kuma hajjata ɗakin Allah mai alfarma ku aikata ayyukan hajjin ku bisa tsarin da manzon Allah ya aikata saboda faɗansa domin ku riƙe aikin hajjin ku daga gare ni kuma saboda faɗin Allah mai girma da buwaya kuma ku cika hajji da umra domin Allah da haka sai ku kasance daga cikin waɗanda suka kyautata aiwatar da aikin hajji kuma ku yawaita addu'a ga kawukanku da makusantanku da shugabannin ƙasa da dukkanin musulmai a cikin wannan wuri mai alfarma domin babu wata rana wacce Allah ya fi ‘yanta bawa daga wuta sama da ranar arafa domin Allah yana kusantowa sannan ya yi alfahari da mala'iku da su, ya Allah ka kyautata wa bayinka muminai kuma ka sanya sashinsu ya zama yana taimaka wa sashi, ya Allah ka haɗa kawukansu kuma ka haɗa kalmarsu akan gaskiya kuma ka gyara zukatansu manzon Allah ya yi huɗuba a filin arafa sannan bilal ya kira sallah kuma ya taya da ikama annabi ya yi sallar azahar kasar raka'a biyu sannan ya yi ikama annabi ya yi sallar la'asar kasar a biyu sannan ya tsaya a arafa a kan taguwarsa yana ambaton Allah kuma yana roƙonsa yayin da rana ta faɗi sai ya wuce muzdalifa yana mai cewa ya ku mutane ku kasance cikin natsuwa da bi a hankali a lokacin da ya isa muzdalifa sai ya yi sallar magariba raka'a uku isha'i raka'a biyu a haɗe kuma ƙasaru kuma ya kwana a muzdalifa sannan ya sallaci asuba a wurin a farkon lokacinta kuma ya roƙi Allah har zuwa lokacin da gari ya yi haske sai ya tafi mina ya yi jifan babbar jamra da duwatsu bakwai bayan fitowar rana kuma ya yanka hadayarsa kuma ya yi aski bayan haka sai ya yi ɗawaful ifada kuma ya zauna a mina a cikin kwanakin babbar sallah yana ambaton Allah kuma yana jifan jamrori guda uku bayan zawali yana addu'a a wurin karamar jifa da ta tsakiya kuma ya yi rangwame ga ma'abota uziri game da barin kwana amina to idan kun kare ayyukan hajji sai ku ambaci Allah kamar ambatar ku ga ubanninku ko kuwa mafi tsananin ambato kuma ya kasance daga cikin addu'o'inku kuma daga cikinsu akwai wanda yake cewa, Ya Ubangijinmu, ka ba mu mai kyau a cikin duniya da mai kyau a cikin lahira, kuma ka tsare mu daga azabar wuta, waɗannan suna da rabo daga abin da suka aikata, kuma Allah mai gaggawar sakamako ne sunnar manzon Allah shi ne zama amina har zuwa ranar sha uku ga wata kuma shi ne mafi falala kuma ya halasta gaggautawa a cikin ranar sha biyu ga wata yayin da ya kammala aikin hajjinsa ya yi ɗawafi gab da tafiyarsa tsarki ya tabbata ga Allah Ubangijinka, Ubangijin Izza kan abin da suke siffantawa, aminci ya tabbata ga manzanni, kuma godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu. kuma Allah ya yi daɗin yabo da aminci ga manzansa Muhammad amincacce.